17. pitanje. Živim u kući kod jedne žene koju pazim, a ta žena jede krmetinu jer je ateista, a kćerka je zna popiti koju čašicu alkohola u toj kući. Da li mogu klanjati u toj kući? Dvoji namaz nema veze s tim. Jer je propis namaz da ti imaš čisto tijelo, čisto odjeća, ima uslova za namaz, da kreneš prema kibla, da prostor gdje klanjaš čist i klanjaš koliko rakat i, i pa nema veze sa njihova hrana i njihova pića prima dvoj namaz da Allah prime od tebi i od nas amin ya rabbi